lago oi kai alo opekes lago oi pote pole muntes a eis summa hien alo opekas haide efesan e boe an humin EI me eidemen tines este kai tisi ho logos de loi hoti hoi philonei kuntes tois kretosi tes heauton soterias catafronusi.